tambah ayem, tambah tua tambah tentrem. Gak perlu mikir anak, anak ditoto gak kene. Pokoke urip mampu. Wis umum daerah kene, gak ana wong soge luwe-luwe, gak ana soge keliwat liyane aku gak baseman. Karena anak bapakne sokran. Lah wong umum aku soge iki, saking sogene sampak krungu tekan negara Ngamarta. Lah wong sing jarane wong panenan seje balik wong-wong iki, wong nek panen pari, telo kedelai aku enggak. Luwe meningkat produksi tani, tak tanduri kentang. kulone oma kentang wetane oma kentang kidule oma kentang lore oma kentang apa meneh panen masalah sing diarani kuli-kuli ku nglompok ngusungi kentang delepokne gudang lho bareng kentang sing nglompok bengi kaso turu aku kentang gegeret kancane kentang kentung kentang kentung <laughs> mulane wong urip kaya aku iki wis wis apa yang tak pikir pokoke urip seneng beres Gak muli banak sopo kono apa nih iku yo eh apa oh monggo monggo monggo monggo monggo ah, eh, ana daya lek win iki ada ana ribawane jenenge omahe wong iki nggih win kula kok dereng nate kenal karo sampean nuwun sewu iya iya iya kula Pak Reso. Oh, sampean namanya Reso nih. Eh, Heeh. Namen cilik. Mosok sampean buat niteni. Oh, oh nggih nggih nggih nggih. Nami Kulo, Pak Reso. Oh, Reso. Nggih. Lah sampean mriki ten rembelune. Heeh. Enten eh. gawe napa Niku ngeten nggih. Nggih nggih. kula mriki wae masalah nggih nggih kok mboten kula niki penting mboten mboten mriki oh ngoten nggih mboten kesasa oh nggih nggih jelas sing mriki nggih sampeyan ana mini Pak Basman nggih kula wah cocok <laughs> nggih nuwun sewu nggih nggih monggo mang duluan kali kula nuwun sewu nggih nggih nggih monggo monggo nuwun sewu nggih monggo monggo mbah lho delok mbah sik Lah napa nyeluk kula Mbah? Pak Basman ngoten mawon. Mboten ah, kula ngajeni. Lho masih ngajeni lan napa nyeluk kula Mbah Nggih, nuwun sewu nggih Mbah. Lho kok Mbah Boten ah eh coba soalnya kula niki ngajeni. Nggih, ana napa sampeyan mriki? Niki ngeten. Nggih, nggih. Saestu kula niki nggih pun adik digoroi, nggih. Kula napa kula napa tiyang niku goro kali tiyang, nggih. Nggih, nggih, nggih. Kula niki badhe nyuwun tulung. Oh, nggih, nggih. Tulung apa? Anak kula niki lak sakit. Ngeten. Nggih. Nek anak sampeyan sakit, boten perlu ditulung kula. Saya beto teng Kang Marsaid mawon. Eh, kamar sakit, kamar, sakit, kamar sakit, kamar sakit, cuman. Tuh rumah sakit mawon. Ah, boten. Boten lho. Boten. niku kula betul teng pundi-pundi. Boten sakit mentalakan. Nah, terus maksud sampean? Maksud kula ni kados-kados. Kulo niku nemu WC. Oh, nemu wayu. Nggih. Ya, apa maksudnya? Nek panjang ni sampean niki cocok. Nggih. Nami ni Pak Basman. Nge. Gini kisih kula padosi. Nah, nek kumpul kepanggil kulo. Ngeten, Mbak. Nggih, nge. kula niki nggih sampean tulungi yoga kula sakit saestu sampean tulungi sampean ben keliru sampean niku ben keliru niku kula niki wong tani mboten ngerti napa-napa ah pun ngoten ta nek soal sawah tegal tanduran napa mawon ngerti ah pun ngoten nek soal sembur suwuk mboten ngerti kula niki ah pun ngoten ta pun ngoten yen napa sampean niku keliru sampean niku sampean ngaku mawon ngaku yen napa titik dukun kok kok ngaku dukun bener omongnya arek iku mang Ngawur wae. Nang aku bener. Liyane liyane ngoten lho. Apa sih, Mas? Napa nih? Mbah. Lho kok mbah ya? Sampeyan ben keliru njaluk kula mbah. Mboten pun bener. Sakniki ngeten nggih. Piye napa? Sampeyan iki saged napa mboten? Mboten saged ah nambah wong. Saged napa mboten? Saged napa saged? Saged napa mboten? Saged napa mboten? Mboten saged. Atuh, mboten saged, mboten saged kok. Saged napa mboten? Saged. Aduh, aduh, mboten saged. Saged napa mboten? Nggih saged, nggih saged, nggih, nggih saged, nggih iso, nggih saged. Ya oprek kaitane. <laughs> wong iki wong durung digepuki lembut aku kulaan nggih pun nek ngoten ya napa nggih saged napa mboten mboten saged saged napa mboten saged saged napa mboten nggih nggih saged nggih nggih nggih saged saged mboten saged nggih saged nggih bener arek iki kok anjene nggih nah nek panjenengan sampeyan saged sakniki mboten perlu kesuwen enten mriki nggih nggih monggo sareng kali kula sama sampean nggih mung durung bengkok nggih monggo monggo bapakne Widiyatina ya apa sih? Jarene dheke golekna tambah anake kok ganuk balik sampai saiki. Oleh tagak oleh lah karena oleh iku nang anake iki cek nang waras cek lega pikiranku ngono lho aku iki. Ah. Hmm. Ah. Hmm. Apa apa? Lho. Lah sampean kok ayu mlayu. Kok wis Wis, aku gak ada numpak malah wahyu. Wis, alah saking ngabuti hmm. karo anak. Masalah, kanan dindi anakmu. Ana omah. Ana omah. Iya, iya. Wis, tepak cocok karo omongnya arek si mendayore niku. Cocok. Iya, oleh Kuntawa oleh kampunge adoh Aduh wis adoh Pak. Waduh. Ah, ya wis kebeneran aku ki ono omah kepikiran, oleh tak tagak oleh dene saiki wis oleh ya syukur alhamdulillah temenan. Aku disambi kepai dua awakmu. Wae tak jak bareng wis. Sama jak bareng. Hmm, kok kuwat monggo. Lah iki ono mburi. Masalah kok kon mlebu. Monggo, Mbah. Monggo. Mlebu kene. Monggo, Mbah. Nggih, monggo, Mbah. Nggih, nggih, nggih. Iki tak pak pemisah. Mangga, mangga, mangga pinarak. Ah. Nggih, nggih, nggih, Dik, nggih suwun, Dik. Mpun repot-repot. Mpun repot-repot. Kula kata panu. Kula meriki mboten marani suguhan. Lho, disuguhi api kan disuguhi kan ning hoyo. Sampai niki ana apa? Lah oh, bisik-bisik kaya setan kula wong. Ya iki, Dik. Oh. Mbah, nun. Gini iki juga kula. Lho oh, niki anak sampean. Nggih sak derenge sampean tambani nggih. Nggih nggih. Sakite anak kula niki heram. Lho panas ta? Boten. Anu ta napa niku dabaken? Boten. Pademen ta? Boten. Nasret. Boten. Lha lara napa? pokoke nek ditakoni mboten saged nyuwara napa-napa. Nggih. Oh. Suwakone napa man nggih mboten tetep ndak Oh, takoni mangan ndak? Nggih. Pokoke sembarang ndak. Nggih. Nggih coba-coba mawon nggih. Kene nak. Nggih nggih nggih. Kene nak. Oh, alah saknone rek ayune ngene. niki juga kula namung sekolah menika. Nggih coba-coba buka lentera kalau mati sumet lagi. Mbak, Pak. Mbak kok iso basana? Coba-coba buka suara kalau salah dimaafkan. Wah. <laughs> Basanan dudu apa-apa sing penting anak. Sing penting pokoke ah, Niki anak sampean nggih. Nggih nggih niki kok. Sampean tenang, sampean tenang nggih. Kula tak napa niku nyemedi prihatin supaya anak sampean waras nggih. Sama newangi-wangi nuwun kali pangeran nggih. Mbun ambekan telung jam. Heeh. Oh, oh, oh. Nggih 4 ah, jam, Pak. Ya boleh kunambah <laughs> ya opo iki rek. Oh titik cukup jare kunambah. Bapak ngawur ae. Pun. <clears throat> Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi. Lho, kurang-kurang berapaan ini. Wis, wis, wis, wis, wis. Endohoi, endohoi, endohoi. Wis, nak, wis, wis. Waras, nak, yo, waras, nak, yo. Wis, waras, nak. Waras, waras. Sama koni. Nak. Sama koni. Koni ki, wis waras, anak. Ndak. Lho, no, pisik sama ini, yo. Niki sana, bang, bah. Kok sik pancet ditang, duti, kok sik muni ndak mawa Kon wis waras, anak. Ndak. Ndak. kon mang gak adus nak endah enak ngono cek lebus kon gak mangan anak endah iya ngono ngirit foto dhuwitmu sampai niki yo nopo sih dikeke nambani tambah diomongi lha kok ndak terus sih nggih ngene iki sakit waduh mboten sakit ae sampe ni sakit apa mboten mboten sakit ae sakit apa mboten mboten waduh waduh nggih nggih nggih nggih sakit apa mboten sakit apa mboten nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih kula sakniki sanggup dereng kinantenan boten sanggup dereng kinantenan ajeng itu pundi kula mboten melarikan diri utawa minggat wong urip boten lepas teko anu usaha nggih sebab wong urip memang pasrah kali Tuhan nggih okay. sakniki ngeten mawon nggih kula tak medal dugo mas sampean iki kula tak pados tombone anak sampean tasih sanggup sanggup kula kiting teko doan nggih nggih nggih sampean mulai klober mboten mboten nggih nggih sampun pamit nggih maaf Tapi aku mang wis oleh walesan. Bapak mang tawarane dadi dukun, warsa ndoleki mrono Tak ngaku dadi dukun nek kadi kepuki. E. Kadi kadi kepuk terus bapak mau. Eh, eh, eh, Delok boleh, Mang. Wis 110 kok lekne. Kare cak iki, Bang. Loh, kon. Tak pada jur sulu aku. Wong anak enak kon niku kok. Wong aku boleh apa seneng ini. Wis ana paribasan wong anak. Tegol larane gak teko patine. Masih wong tuwa yang ngono abet wae anak. Wis gak suni. Gak suni gendakmu aku gak suni. Ono wong tuwa ngomong gak suni, gak suni kon. Wis gak bapak-bapak anu. Kon gak lumi nak. <laughs> kon gak muli nak. Gak. Wis enak iki mikira kon sebab kon wis suwe. <laughs> wis suwe gak muli nak, ya. Ayo muli. Lah pernah ya ngono, tak jaluki tolong ae wong aku kadung cinta mbarek wedok gak pernah turuti. Iya nak, iya. Wis gak saiki lapar ndolek aku. Ngene ngene ngene. Gak wis gak ngene-ngene wingi ngene ya tiba. Lah tok ngono ae, ngono ae apa ngono. Ngono ga enak. Wis. Ngomong mulak koyo Abu Nawas ngomong ngumpulian kono. Lapo pun iki lapo? Saiki ya bapak ape ngomong barek kon. Emang durung ngomong. Wis ngomong mang tadi gak tetak ngono lho kon takno. Ya apa? Ojo dianggapan bapak iki mang loro benci barek anak enggak. Bapak iki noto barek anak. Sebab ngailing ngono makmus gak ono. Lah bapak kurban duwe sak sakmono akeh juta-jutaan paribasane nyekolan kon. Supaya kon besok dadi wong sing terhormat. Supaya dadi wong sing berwibawa. Iya ndak? Kenek kon nglakoni rabi, iku hak asasine menungso. Tapi nek kon rabi kudu nyambut gawe nak. Ngono arep bapak, aja kesusu. Bapak nang golek aku rabi aku. Aku njaluk tolong nak ya. Tolong apa? Waduh bapak oleh rezeki nak. Rezeki apa? Rezeki dikuwapui wong arep. <laughs> Ala apa jek kuwi? Lah ngene asale ya. Ana daya jenenge Reso Pareso. Anake loro, loro-loro aneh, loro enggak. Aku kok nambani, aku sa gak iso. Wong dhek dukun nak. Berang aku gak gelem digapuk bauk-bauk. Rumangsa loro nggih sanggup-sanggup. Lah kule nambani sak iso-isore nambani plecuk kabeh lho nambani. Kok pernah digepuhi? Iya, digepuhi warso. Mbek bongkotan. Wis syukur. Syukur ae kene kotan. Awi wong tuwek kok ngono kok niku. Kapoke. Lah iki nak. Ya apa? Nek bapak gak iso nambani anake warso, waduh mati aku. Diajar bener. Diajar nek perlu dipateni aku. Temenan kok iki. Lah pernah jalu tolong aku karepe kok nambani. Aku njaluk tolong nak ya. Supaya aku nyengker teko omah. Peno iku gak tau murid pirang-pirang Minggu. Iya. Elek-elek wae iki ya wis oleh wahyu aku. Lho lho lho, lho pokoke aku nambani wong ngono. Aja ate sak jam, sak menit laras. Dadi nek ngono kok iso dadi siduk kon. Apa siduk? Dukun kok. Oh iya. <laughs> Lah iya, dukun. Dukun. Lah nek kon iso dadi dukun nak, sokran ya. Lah apa? Ya wis bapak nyek tolong nak ya. Pernah tolong aku. Nek kon iso nulungi bapak, sak karepmu penjalukanmu tak turuti nak. Aku gelem nulung peno, pokoke peno gelem ngambung dengkulku. Lho ka ilok arek ngene. Ngawur kon niku wong tuwek kok ngambung dengkul rumangsamu. Dadi peno saiki wis wis singsap ya dadi aku njaluk sembarang peno tuti. Iya, iya. Ya, saiki tak tambani. Heeh, nah, iya. Tapi aku duweni bebono. Ya apa maksude? Nek arek iku sampe iso waras, iya. gelem gak gelem tak rabi ambe aku. Temenan tak kok. Oh, iya, masih masih arek elek gelem ya. Wis gelem. Masih tuwek gelem ya. Apa ayu gelem ya. Iya, tambah gelem. Oh, ngono nak ya. Iya. Yes, saiki ngene ae bejo cilaka coba-coba ae rono nak ya. Yeah. wak reso, engko tambah nono anak iku mang. Sopo ngerti? Dek kon iso nambani, yeah. terus arek iku mang iso waras, hmm. kon dadi bojone arek iku. Berarti bapak duwe untu. Eh, diputu. Di, iya diputu to di mantu ya. Mantu mari yeah. mantu Iya, iya. Wis saiki ae rono. Ayo wis, ayo. ayo. ayo. ayo. Thank you. rasane pedih soale. anak wong ana ana bojone nanti ndi wis tak pengin gak tak talen nang ndi iki mangarek yo arep mangan iki mang ayo percaya sembarang ku nek percaya gris nang waras gris oleh kune tombo oh kok oh, becak ta iku Becak kok Pak rupane. Lho modho nek becak. Ah yo, iya. Oh iki ta. Lho luwun. Monggo kula Pak. Lho. <laughs> Nggih. Dadi pundi? Biasa pendonga sampean. Asil. Asil. Syukur, syukur. Malah tak tamune. Ya iki. Nggih kula. Mangga ah. Sampun, sampun. Malah anu sing kula padosaken di wau lari tasik enem kula antem di kune niku. Pokoke kula senaos enom nggih, tuwa, butuh kula lak marasaken anak kula. Wau bejo kali kula. Nek saged marasaken anak sampean syarat enteng kok. Pun kuatir. Nggih, sampe sukani lawan rong gebok lah ampun. Nggih mboten enteng niku nggih mboten nol. Regebok guyon-guyon. Oh, iya nggih nggih. Nek yang keguyonan nggih. Panjenengan ningali sakit anak sampean niki, waduh. Niki awrat sakit anak sampean niki. Iya, roa. Nggih saestu lho. Bungokno. Bumbung durung kaset anak sampean niki. Nggih. Saniki ngeten mawon nggih. Yo napa pesene sing sampean jaluk itu tulung wau? Nggih. Sampean pentasaken. dateng kula. Oh ngoten. Kula saged siap sedia. Oh. Ngono Adik. Nggih sampean critakaken apa kebutuhane. Maksude ning kula pentasaken sampean nggih. Nggih. Oh nggih nggih. Pun Adik disidem lho. Oh mboten mboten perlu nek dipentasaken wonten. Oh dipentasaken wonten. Nggih. Pun sampean pentasaken. Iya dipentasaken jaban dipentasaken. Pun kuwatir. Pun. Tegese niku sampean pasrahaken. Pun kuwatir. Apa kebutuhane ngoten lho Pak. Terus niki sing dibutuhaken. Niki ngeten. Nggih. Dukune sik enom nggih Joko. Omonge ngeten. Kula nek nambani anake Wak Reso. Nggih. kudu sepi wong. Dadi kiyang kali antara kulo kali jogo tanggane. Lho kok berat ngene lho, Dik? Ya gak apa-apa, butuhne anake waras ah. Ya babas. Artine sepi wong niku yo napa sih? Maksud sepi wong niku sampean kali kula mpun enten mriku wektu nambani. Oh, kalen ngarep. Dikengke nyingkring. Oh, kula sang akring kengken minggat. Lah <laughs> napa? Nggih, nggih, saged kula dekne niku ngeningaken cipta supaya saged mandi ngoten lho. Nggih, nggih. Lah ngoten ta. Sanggup ta? Sanggup. Sanggup. sampean kali kula monggo mlebet lah anak sampean cek enten mriki ngoten cek logo mriki langkin kok cek mlebet nggih nggih janden janden janden kene nak lu kene nak ati iku. Kan, sok kan. Wong wis gak Eh, wis sepian. Wong mau tak kandhani. Iya. Dadi tetepi omong nek kon nambani anake Pak Reso kudu sepi wong. Oh iya wis melara ta. Wis tak wara. Saiki wis gak ono. Wis gak ono. Pendak yang minggat to wis. Minggat kok tak ono. Aku tak ningkri. Lho anake lungo anake. Iya iya. Engko tak kono ono tambah ono nak ya. Iya iya. Bapak tak ningkri ya. Iya iya. Sing ado lho, Pak. Sing ado ya yo kene ae. Iya, aja cemtu-metu lho. Iya iya. Pit. Lah ya ngono wis waras ya. Waras aku saiki. Iya, aku sing nang bali waras. Iya, aku waras. Wong pasti gawe iku ya aku Oh iya. Karo karo. lali bekas. Oh, metu man. Sing temen sing madhep supaya keturutan. Nek kok gak semarasno arek iki, bengkok aku nak. Iki lara maneh, jange waras sakno. Wis waras ta? Waras saiki lara maneh penuh metu. Hmm, kon lara ndak? Oh, ndak. ndak. Jeruk maras? Ndak. Nah, hmm. wis takon jero kono metu rene maneh. Kono wis mangan, Nak? Ndak. Durung mangan? Ndak. Padha mbek aku, Nak. <laughs> Kon sing iki tak nyomet metu wae. Bapak sampeyan iku dablek. Lah iya, wis tak sulap tak kongkon sing iki metu. Hmm, iya bener iya, iya. sing Iya. <laughs> Wong ya sakran ya. Iya, sih wong aran wong urip. Iya. Empon anak, empon maras? ta. Ah. Iblis metu lah. <laughs> Dareng waras. Lur. Pun ajenge waras ae sampean. Juntak bedunduk pawon sampean niku. Oh, nggih sepetene man sing kata lah kula wong diarani tiyang sepuh, lah nek ketok waras kula lak bunga. Nggih wong arani wong tuwa. Nggih. Nggih sampean sing ngitan mriku. Oh, kula sing ngitan mawon. Kula cicik kok niku. Oh, nggih. pun ajenge waras niku. Mbokku ku yo ngono endene gak kelani gak cokran. Oh iya, omongnya dari lampor ae. <laughs> Mbok ku eblas mbokku ngono. Ya pokoke cinta temen mbak aku ya. Iya. Cintaku sekono ngonyer ambek kono. Iya, wis ta. Lah gak aku ngono ya opo, men? Lho, gak ketok kon telung dino ngono wis padha mes taun kok kon niku. Mosok? Iya. Gak percaya kon ngaku aku nek kapan turu-turu kudak teke pikirku. Aku panik cedak dikiku. Lho, saking ketok-keton kon ngaku aku iki turu mengkurep, ketok galar ae. <laughs> Kali turu melumai ketok genteng aja hari ini. Kayak ketok aku belah Iya ketok kon, mari ketok genteng, susu ketok kon. Oh iya. Tadi aku nyusup di genteng itu mang. Iya, so. awak umpanya nih lemu. Iya, apa ya awak jadi lemu dingin. Iya lah, aku bener-bener di ngomongnya makku. Eh, dek kau sudah dibujuh sampai aku ya. Saya cok khawatir kon. Gedhe kuatir? Iya wis aja aja aja kuatir, kon nduk ampe dadi bojoku ya. Terus makmu e bapakmu kon minggat teko kene. Tapi nek arep anake karo wong tuane piye? Aku dikonangan maneh, dikonangan maneh aku iki. Nek konangan maneh iki. Rupane iki mang bodaya, mbok nambani gember kan. Mpun ana. Mpun. Mpun kurang cicik niku. Oh tasik kurang kok mana nggih. Wah, kok cek kurang eket mang. Lah nggih pun kurang cicik. Lah karane nek kurang cicik nggih pumpung kula enten mriki ngoten napa nak sampean. Nek enten sampean ilang malih. Ya kok ilang. Nggih. Penyakit endugi. Oh, Nang naik jeruk, kayak jeruk. Ayo. Ah, Saya, ayo. Ayo, ayo. heran eh, aku lek delok mak bapakku. Kono kowe cepet cepet ngomong. Lah ya pelat ngomong. ngomong banter ae kon iku. Lah ya. Aja banter banter. Kak banter aku. Iya. Ya apa? Ya sisir anak kena nih, jajar kena, oh, Ya tapi ya cok ledakan ini. Kak, kak ledakan kena nih. Ledakan ini ya terus ya apa Aduh kena ya, wis dikena ae, Ngomong-ngomong, cok ini Ya ya, ya, iya mangkene gak apa-apa. Lah ya wis. Mangkene iya. Pancene coklat tadi. Lho kok nanan. Eh? Ya kok iki kok tak gemol. Ya aku pokoknya pokoknya ngecemes ae ngomong dalak ngono. Napa? Pak Napa? Sing nambani niki prasa kula nggih. Nggih. Prasa kula lho. Napa? Lah nggih prasa kula. Wah, prasa kula. Sampeyan piye ngono, Pak? Pak. kok balik-balik prosok kulo prosok kulo tok kau nu kau emang nambah nih tarundingan kau nih <laughs> kau nambah nih oleh ngomong ngerjuk kau yang kaca nih kak loro pak Reji eh? kak loro kak loro ya apa sih iya Wong arek sing ngongkon ngomong ndak iku aku eh. Lho kok sing ngongkon? Iya. Lho ya. Pancene gaya aku. Tapi anane loro mantek kon. Aku takut. Kok iki bapak sampean ta? Iya ya iki bapak. Alah cek mekitike salah irunge gede jahate gak belani. <laughs> Loh, niki yo napa sih nak nalare niki nak? Lho nalare niki yo napa kok sakit anak kula mboten disi marasaken. Lah sampean kok sepele. Iki yo napa? Jane lak ngeten ah wong sing damel iki nggih kula niku. Kula sing ngengken iki. Iya, Pak. Kula sing ngengken nek pancene anak sampean iki duwe penyakit ndak niku kula sing ngengken. Yo, Dik, roha, ah, mulane kon maido aku wae ya. Apa ngerti nek anak oh, sing ngongkon. Penyakit ajae pungkasane penyakit dikongkon. <laughs> Hah? Wis aku gak bosok karo awakmu. Nggih. Soale saiki wis terus dununge aku. Sing salah dudu sapa-sapa wong tuamu. Saiki wong tuamu Pompong durung muleh, ah, aku tak takoni. Napa sih? Ayo ngene adik ya. Iya, aku takon ya apa genae. Nah, mriki Pak. Sampe mriki. sakniki kula pasrah kali sampean nggih dukun niki kula mboten pangling pengakuane dukun niki minangka anak sampean oh nggih lah gara-gara dados sing koyo ngeten niki wau nggih nggih sampean runding kali anak sampean dhewe kula mboten oh. tanggung jawab oh nggih soal niki penting lho niki nggih nggih nak jawab dhewe iya nak Ya apa Pak, saiki wong pancen aku cinta ya ambek Widawati ambek Warsa iki. Mulane kabeh tak akoni kesalahku. Lah mulane pungkasane ngomong wong tua padha tuwa. Ya ngene Adik ya. Yang apa Pak? Wong ngene ae rundingan. Nggih. Kula mboten kok Adik mengginah sinten elek sinten apik. Nggih nggih nggih. Tadi kula ni waktu niki pun kula pek mantu. Oh ngoten ta. Oh ya wis dodokna ngono ae. Enak sampeyan dadi besan kali kula. Mantu anak kula. Kula kepentung. <laughs> Thank you. Lord.